Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin din. Sva slava i hvala pripadaju samo uzvišenom Allahu. Neka je njemu slava i hvala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom doliko je.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 Poslao ga je u vremenu tmina, zabluda, nevjere. Pa je uzvišeni Allah njegovom poslanicom obasjao tu zemlju nakon što je bila ispunjena tminama. Uzvišeni Allah je njegovom poslanicom ujedinio ljudska srca nakon što su bila daleko jedna od drugih. Uzvišeni Allah je njegovom, njegovom poslanicom izveo ljude iz robovanja ljudima u robovanju njemu Allahu Đalla jednom i jedinom. Kada je Allah Đalla upotpunio svoju vjeru i time upotpunio svoju blagodat prema ljudima, odabrao je svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam za sebe. Uzeo ga je sebi. Uzdigao ga je sebi i priključio u najodabranije društvo a on, poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam, prije nego li je preselio, prije nego li je otišao sa ovoga svijeta, ukazao je na svako dobro, podstaknuo na svako dobro, upozorio na svako zlo, zabranio ga. Ništa od dobra nije bilo, a da nije poslanik alihi salatu wasalam ukazao na njega. Ništa od zla nije bilo, a da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije upozorio na njega. Pojasnio je sve. Ostavio je svoj ummet, ostavio je svoj narod na jasnom putu, čije su noći jednako vidljive kao i dani. Nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, vjeru su stali širiti, pronositi njegovi vjerni drugovi, ashabi radijallahu anhum ajmain. Ashabi koji su bili najčišćih prsa, najčišćih srca, najvećeg znanja, najboljeg imana, oni koji su bili najljepšeg ahlaka ponašanja, oni koji su najmanje se prenemagali i pretjerivali u vjeri. Ashabi takvi su pronosili vjeru, širili vjeru onakvu kakvu su naučili od Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, preko Džibrila, od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni su svojim znanjem, svojim vjerovanjem, čvrstim vjerovanjem, svojim lijepim ponašanjem, svojom pravednošću, svojom milostivosti plijenili ljudska srca. Osvajali Allahovom voljom ljudska srca, širili vjeru. Takvu vjeru prenijeli su na sljedeću generaciju kaže se tabijini, generacija koja je došla nakon njih. Takvu vjeru kojoj su se podočili od Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam prenijeli su na narednu generaciju. Govorili su im Hada ahdu nebijina ilajna wa hada ahduna ilajkom. Mi smo ovako naučili vjeru od poslanika alihi salatu i mi ovako prenosimo vjeru vama istu tu vjeru koju je dakle poslanik Alihi Salocam njima dostavio preko Džibrila od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim tabijini su nastavili njihovim putem, zadovoljili se sa onim što su naučili od ashaba, dosljedno su ih slijedili u praktikovanju i dostavljanju vjere. Njihov lanac vjere, zlatni lanac vjere je bio oni, tabijini, ashabi, Allahov poslanik preko Džibrila od Allaha džalla, od Allaha Đalavala. Zatim su oni taj lanac vjere dalje proširili na sljedeću generaciju. Kaže se tabi tabini. I oni su na isti način kao i njihovi prethodnici tabini, kao i njihovi prethodnici ashabi praktikovali vjeru. Držali do vjere. Vjera im je bila najsvetija, bili su zadovoljni s onim čime su bili zadovoljni njihovi prethodnici, ashabi i tabiini. Stajali su tamo gdje su stajali njihovi prethodnici, govorili su onako kako su govorili oni, radili su onako kako su govorili, radili njihovi prethodnici. Bili su zadovoljni i bilo im je dovoljno ono što je bilo njihovim prethodnicima dovoljno. I takvu vjeru tabini su ljubomorno čuvali, i dalje pronosili. Međutim, nakon te treće generacije tabi tabina, počele su dolaziti grupacije, počele su dolaziti generacije koje su sa sobom donosile mnogo šta. Tada, kao što vam je poznato, dolazi i do širenja islama. Dolazi do prihvatanja islama od ljudi koji su ranije imali razna uvjerenja. Međutim, ta uvjerenja mnogi od njih nisu ostavili nakon primanja islama, već su donijeli u islam. Tada se pojavljuju besplodne rasprave. Tada dolazi do cijepanja umeta. Muhammeda sallallahu alaihi sallam dolazi do cijepanja muslimanskih redova, safova dolazi do pojava brojnih grupacija stranaka koja je bila zadovoljna svaka od njih, bila je zadovoljna s onim, s onim na čemu je. Tada dolazi dakle i do mnogih učenja koja utiču na tumačenje Kur'ana, na odbijanje sunneta, na izvitoperena učenja. Tumači se Kur'an pogrešno, sunnet se odbija, zadovoljavaju se Kur'anom i sl. Međutim, i u tom vremenu, kasnijih generacija pa do današnjeg doba i do sudnjega dana postojaće skupina koja će biti na onome na čemu su bili ashabi, tabini, tabi, tabini. Njihovo postojanje zagarantovao je Allah dželavala preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Njihovo postojanje zagarantovao je Allah preko svoga poslanika Muhammeda alihi salatu sam jer je došlo u vjerodostojnom hadisu kod Buharije, muslima i kod drugih da je rekao vjerovjesnik alihi salatu wasalam la tezalu ta'ifetum min ummeti zahirine alel haq neće prestati postojati skupina iz moga ummeta jasno vidljiva na istini hatta te kume sa' sve dok ne nastupi sudnji dan vahum zahirun a oni će biti vidljivi, oni će postojati. U drugom citatu stoji neće im ni nimalo nauditi oni kojim se budu suprostavljali ili oni koji se odvoje od njih, ostave ih same. Neće im nauditi. U svakoj generaciji, do današnjeg doba, pa i do sudnjeg dana postojaće ta skupina. Koja je ta skupina? Je li to baš ta skupina na kojoj je bio Allahov poslanik alaihi salacom, ashabi, tabini, kasnije jeste. Pojasnio je poslanik sallallahu alaihi wasallam u drugom hadisu, poznatom hadisu i doće njegov spomen često, kada govori o podjeli ummeta na 73 skupine. Pa je rekao da će svaka od tih skupina, da će sve te skupine ući u vatru osim jedne. Kada je bio upitan za tu jednu, rekao je Hije men kane ala misli ene alihi al-yum ashabi. To je ta skupina koja će biti na onome na čemu sam ja danas i moji ashabi. Ova predaja govori o završetku ummeta, o završetku naroda, o završetku dunjaluka. Pred završetak dunjaluka postojaće toliki broj skupina. Jedna od njih, dakle, postojaće svo vrijeme, pa čak do sudnjega dana. Jedna od njih bit će ona na čemu je bio uh, poslanik Muhammed alihi salatu sam i njegovi ashabi tada. Tema, ko su selefije? A? Ko su selefije, zašto se tako zovu, zašto se tako određuju, kakvo je njihovo učenje, imali li ih i danas, jesu oni pozitivci ili negativci, treba li biti selefija ili ne treba. Kao što je poznato, svako priča o tome, pa trebamo i mi. Za ove ljude kaže se da su selefije. Arapski termin jeste selefije. I ovaj termin dolazi od riječi selef. U arapskom jeziku se kaže selefije, sad teštidom, jeli? Kod nas se kaže selefije. Dolazi od riječi selef. Riječ selef spominje se u Kur'anu na osam mjesta. Riječ selef spominje se u Kur'anu na osam mjesta. Spominje se u značenju arapskog jezika. Ne spominje se terminološko značenje. Spominje se etimološko. Na osam mjesta u Kur'anu. Spominje se u suri Al-Baqara 275. majtu, u suri An-Nisa na dva mjesta, 22. 23. majtu, u suri Al-Maida 95. majtu, u suri Al-Anfal 38. majtu, u suri Yunus 30. ajetu, u suri Zuhruf 56. majtu i u suri Al-Haqa 24. majtu. Ako bismo se vratili na ove ajete i pogledali značenje riječi Selef, vidjeli bismo dakle na svih ovih osam mjesta u Kur'anu da riječ Selef ima značenje onoga što je prethodilo, vremenski. Ono što je ranije se desilo, ono što je ranije, ranije bilo. Pa tako, kaže Allah Jalla Vala u suri Zuhruf, 56. majetu, فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Pa smo ih mi učinili prethodnicima i primjerom drugima, kasnima. O kome Allah Jalla Vala govori u suri Zuhruf ovdje u ovom majetu, govori o faraonu i njegovom narodu. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da Faraon i njegov narod prethodi drugim nevjernicima u vatri. Da uđe prije svih i kao što nam je poznato, je tako, da se on, Faraon i njegov narod ujutro i naveče izlažu u kaburu vatri. Ujutro i naveče. Allah dželavala učinio Faraona i njegov narod da prethode, da ranije prije svih okusi i da budu metel, da budu primjer svima kasnije nevjernicima. Hoćete da budete, da se kažnjavate na takav način, budu, izvolite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Ma'ida, 95. majtu. Afallahu amma selefe minkum. Vomen ade fe jentakimu Allahu minha. Allah je oprostio vjernicima ono što je prethodilo što su uradili u džahilijetu, što su uradili u neznanju. Ha? Afallahu amma selef. Allah je oprostio amma selef ono što je prethodilo. Riječ selef ima značenje onoga što je prethodilo. A ako se neko opet vrati onome što je zabranjeno, tada će ga Allah kazniti. Dakle, ako bismo se vratili na svih ovih osam ajeta, vidjeli bismo da riječ selef ima značenje onoga što je prethodilo. Isto tako, u hadisima se ova riječ selef spominje mnogo ima isto značenje. Mimo ovog značenja, ono što je prethodilo vremenski, spominju se još druga značenja koja se opet vraćaju na ovu. Pa tako, u vjerodostojnom hadisu, koji govori o smrti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, spominje se kada je ušla Fatima, Fatima, kćerka Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i kada je on ustao, dočekao je, zatim je stavio pored sebe, rekao joj je, svojoj kćerci, mislim da će mi uskoro nastupiti smrt. Osjećam smrt. I ti ćeš biti prva iz moje porodice koja će mi doći. Ti ćeš prva od svih mojih, prva doći za mnom, umrijeti. Zatim kaže, وَنِعَمُ سَلَفْ أَنَلَكِ A divan, divan li sam ja tvoj prethodnik. Kaže poslanik Alihi Salosom svoj kćerci, wa ni'ame selefu eneleki, a divali sam ja prethodnik tebi. I u brojnim drugim hadisima, ako bismo se vratili, stali na voditi, što nam nije toliko cilj, jeli, ima značenje dakle onoga što je prethodilo. Eh, što se tiče riječi selef u šarijatu, terminologiji, kažu učenjaci da se može govoriti o selefu kao nekakvoj vremenskoj odrednici. Dakle, ko je Selef? Ako bismo govorili vremenski i nastojali da ograničimo Selef, kažu to su ashabi, tabijini i tabi tabijini. Ovo što sam malo rekao na početku. Kakvu su vjeru imali? I to je bitno. Od koga su učili vjeru? Je li njihov lanac bio negdje prekinut ili je bio spojen? I to je bio zlatni, najzlatniji lanac od Allaha dželle dželavala preko Džibrila do poslanika Muhammeda alihi salacom. Ashabi direktno sve što im nije bilo jasno pitali su. Prisustvovali su objavi, slušali su objavu iz plemenitih usta Allahovog poslanika alihi salatu sam Podučavali se direktno, gledali praktikovanje kuranskih ajeta primjenu u praksi. Zatim su, kako sam rekao, ovo smo naučili od poslanika, ali ih ovako vam dostavljamo vjeru, Tako prenijeli na tabine i oni kasnije na tabi tabine. Pa se kaže selef jesu ashabi tabini, tabi tabini. Većina učenjaka kada govori o selefu i želi vremenski da ih ograniči, koji su to koji su prethodili, kada su to prethodili, kažu ashabi tabini, tabi tabini. E, eh, Allahov poslanik alihi salatu sam je njima, nikome drugom, posvjedočio dobrotu, superiornost u vjeri nad svima drugima. Nije meni i tebi, ovome ili onome, već njima. Pa je rekao u vjerodostojnom hadisu kod imama Bukhari od Imrana ibn Husayna, rekao je Allahov poslanik alihi salat hayru nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Najbolji ljudi, ha? Jesu oni, jes, jeste moja generacija, ashabi zatim oni koji će doći nakon njih, zatim oni koji će doći nakon njih. Kaže, najbolji ljudi jesu moja generacija, zatim oni koji će doći nakon njih, zatim oni koji će doći nakon njih. I Allah dželevala i hvali. Pa kaže u vama poznato majetu, stoto majetu sure, Tawbe was sabiqun al awaluna min al muhađirina wal ansar. I oni koji su prethodili prvi, muhađiri i ansarije, وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ I oni koji su islijedili u dobru, radijallahu anhum wa radu'ana. Allah je zadovoljan njima i oni su bili zadovoljni njime. Ni Allah rekao za mene, ni Allah rekao za tebe, za ovog ili za onog. Rekao je za njih. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ I pripremio im je džennetske bašće. تَجْرِي تَحْتِهَ الْأَنْحَارِ Kroz koje teku džennetske rijeke u njima će ostati vječno i to je zasigurno ogroman uspjeh. Ovom selefu Allah je posvjedočio da je zadovoljan njima, posvjedočio da je za njih pripremio džennetske bašće. Allahu poslanik alihi salatu sam posvjedočio im je hajrijet, posvjedočio im je dobrotu, posvjedočio im je superiornost nad drugima u vjeri. Abdullah ibn Mas'ud, radijallahu ta'ala, plemiti ashab, kaže, ko želi nekoga da slijedi, neka slijedi onoga koji je umro. Ako želiš nekoga da slijediš, slijedi onda onoga koji je umro. Jer za živog se ne može biti sigurno od iskušenja, da neće pokleknuti pod iskušenjima. Pa kaže, odma, ko su ti koji treba slijediti? Kaže, to su ashabi, drugovi Allahovog poslanika, ali i Zatim kaže, oni su bili najčišćih srca, najvećeg znanja. Oni su se najmanje prenemagali u vjeri. Njih je Allah, njih je Allah odabrao za drugove Allahovog poslanika, ali i sasno. Da smo mi bili bolji, nas bi Allah odabrao, nije? Oni su bili najbolji ljudi na Dunjalu. Pa je njih Allah odabrao za drugove svoga, vjerovjesnika Muhammeda alihi salatu sam. Njih je odabrao za pomogače njegove vjere, za one koji će uspostavljati i širiti njegovu vjeru. Zato, kaže Abdullah ibn Masud, znajte i priznajte im njihovo pravo. Znajte za njihovo pravo i priznajte im to pravo, držite se njihove upute jer su doista oni bili na pravom putu. Imam šafija, rahimahullahu ta'ala, kaže za njih, oni su iznad nas u svemu. Oni su iznad nas u svemu. U znanju, u razumijevanju vjere, u imanu, u dobru i oni su razlog postizanja svakog našeg znanja, da nije bilo njih, da nam nisu oni dostavili ovo znanje, ne bismo ga imali ni mi. Oni su razlog naše upute. Oni su nam dostavili uputu. Kaže imam šafija prelijepe riječi na kraju, njihova mišljenja su nam draža od naših mišljenja. Ha? Ono što su oni mislili, to je nama draže nego što mi mislimo. Prihvatamo njihova mišljenja, odbacujemo svoje mišljenja. Pa nam sve ove izjave, pri svega Kur'anski ajed, stoti ajed sure Toba, zatim hadis kod imama Buhari, pod brojem 3650, zatim ova izjava od Abdullah ibn Masuda imama mama nam govori o tom drugom značenju Selefa. Vremenski Selef jesu ashabi, tabini, tabi, tabini. A općenito Selef jesu svi oni koji slijede ashabe, tabine, tabi, tabine u razumijevanju vjere, praktikovanju vjere dostavljanju vjere. Dakle, ideološki selef jesu svi oni koji slijede ashabe, slijede Kur'an i sunnet i razumijevaju Kur'an i sunnet kako su razumijevali ashabi, tabiini, tabi, tabiini. To je selef. Ha? Odatle dolazi i naziv selefije. Ko su selefije? I ovo, dakle, nije govor tamo nekome drugom, ovo je govor da se ispitamo i mi, jesmo mi selefije, nismo selefije, trebali biti, trebamo li biti selefije ili ne treba li se odreći od toga ili ne. Odavdje dolazi i naziv Selefije. Selefije jesu one koji slijede Kur'an i sunnet i razumijevaju ga kako su ga razumijevali ashabi, tabini, tabi, tabini. Generacije kojima je Allahu poslanik alihi salucan posvjedočio dobro. Oni koji slijede dosljedno, ne samo prizivaju i kažu mi slijedimo ashabe, tabine, a radi kako on hoće. Oni ili ona. Ne, već dosljedno ih slijedi u praktikovanju vjere kako su oni praktikovali. Dakle, selefizam i selefije jeste pravac razumijevanja vjere kako su razumijevale prve generacije. Upitan je šeheh Muhammed ibn Salih al-Usamin, rahimahullahu ta'ala, par izjava, dakle, da čujete šta su govorili velikani. O selefu i selefijama. Upitan je šeheh ibn Semin o selefu i selefijama. Pa je rekao, selef ima značenje onih koji su prethodili. Tako svaki onaj koji je prethodio drugom je njegov selef. Zatim kaže, međutim, kada se općenito spomene termin selef, tada se podrazumijevaju prve tri odabrane generacije. To su u arapskom jeziku, u hadisu kaže Al-Qurun al mufaddale, dakle odabrane generacije. Ashabi, tabini, tabi tabini. Oni predstavljaju selef sale. Često se čuje na predavanjima dobri prethodnici. Naši dobri prethodnici to su ashabi, tabini, tabi tabini oni koji dođu nakon njih i koji se budu povodili za njima, držali se njihovog pravca i oni su poput njih. Kogod dođe nakon njih i bude se držao njihovog pravca, razumijevao vjeru kako su oni razumijevali, on je poput njih, makar i došao mnogo, mnogo kasnije. Jer selefizam podrazumijeva pravac kojim su išli selefu salih, Allah bio zadovoljan njima. Kao što je rekao Allahov poslanik Alihi Salosan, doista će se moj umet podijeliti na 73 skupine, svaka od njih će u vatru izuzev jedne, kada je bio upitan koja je ta skupina, rekao je, to su oni na čemu sam ja danas i moji ashabi. Pa shodno tome, kaže Šir Husemin, selefizam je ideološki pravac, da svaki onaj koji slijedi pravac ashaba, tabina, tabi, tabina u razumijevanju i praktikovanju vjere je selefija, makar živio u našem vremenu upitan je Šej Bimbas, rahimahullahu ta'ala, o Selefu i Selefijama, pa je odgovorio, Selef su sljedbenici sunneta i zajednice i nema smetnje da se čovjek pripisuje njima. Naprotiv, kaže, treba da se čovjek pripisuje njima, jer su oni vjernici. Oni su najbolji vjernici. Oni su sljedbenici sunneta i zajednice, najbolji sljedbenici. Oni su ti koji su i koji slijede ashabe. Oni vjeruju Allaha i sudnji dan. Potrebno je da se pripisuješ Ti trebaš da se odrediš, hoćeš da slijediš sledbenike istine, hoćeš da slijediš sledbenike laži i neistine. Pa je potrebno da se pripišeš sledbenicima istine. Međutim, zlatne riječi kaže na kraju še bimbas. Svaki onaj koji se pripisuje selefu, odnosno ashabima, tabiinima, tabi tabiinima mora se boriti sa sobom da doista bude takav. A ne da to bude samo puko prizivanje, puka tvrdnja već se mora boriti sa svojom dušom, kaže šejh bin Baz, da doista i postane takav. Da vjeru razumijeva, shvata i praktikuje kako su praktikovale prve generacije. Upitan je šejh Džibrin, rahimahullahu teala, ko su selefije i ko je njihov vođa? Ko su selefije i ko je njihov vođa? Pa je odgovorio, selefije su oni koji nose objeđenje selefu saliha, ispravnih prethodnika a to su prve tri odabrane generacije i njihov vođa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Oni nemaju drugog vođa. Njihov vođa je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koji je spomenuo da svaki onaj koji bude na njegovom putu i putu njegovih ashaba da je taj na pravom putu i da takav pripada spašenoj i podpomognutoj skupini koja će postojati do sudnjega dana. Upitana je stalna komisija za fetve ko su selefije i šta vi mislite o njima. Pa je odgovorila ova komisija za fetve u Saudijskoj Arabiji, Selefije su oni koji se pripisuju Selefu, a Selef su ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu oslam i imami pravog puta, imetul huda. Iz prve tri odabrane generacije. Allah je njima bio zadovoljan i Allahov poslanik, alihi salatu oslam, je njima posvjedočio dobrotu, superiornost, kada je rekao najbolji ljudi jesu moja generacija, zatim oni koji dođu nakon njih, zatim oni koji dođu nakon njih. Tako da termin Selefije podrazumijeva dakle slijedjenje Kur'ana i sunneta, pozivanje Kur'anu i sunnetu, rad po Kur'anu i sunnetu, onako kako su to razumijevali, radili, praktikovali ashabi, tabini, tabi, tabini. Šeh Albani, Mohamed Nasiruddin Albani, veliki ekspert u hadisu, ima, dakle, opasan govor o selefijama. Pa je bio upitan odakle potiče selefizam i selefija. Odakle? dokle korijeni selefizma sežu. Pa je rekao, selefije su oni koji se pripisuju selefu, a selef jesu prve tri generacije kojima je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallame zagarantovao dobrotu kako je došlo u vjerodostanim hadisima. Čuli smo, hadis najbolji ljudi jeste moja generacija, zatim oni koji dođu nakon njih, zatim oni koji dođu nakon njih. Selefije jesu oni koji se pripisuju ovim generacijama, ovom selefu, ovim ljudima, ashabima, tabinima, tabi tabinima. Eh, kaže, pratite. Kada smo saznali značenje selefa i selefija, selefije su one koji slijede ashabe, oni koji slijede ashabe, tabine, tabine, tabi tabine. Kaže, moram reći dvije stvari. Moram ukazati na dvije stvari. Prva, pripisivanje selefija selefu, kaže, nije pripisivanje osobi. To nije pripisivanje osobi ili desetinama osoba. Kada se selefije pripisuju selefu, prvim tri generacije, to nije dakle pripisivanje ljudima, već kaže šejh ovako, to je el intisab ili el isme, već je to pripisivanje isme, učili smo tamo jedno od svojstava poslanika, vjerovjesnika, ismet, je li tako? Kod nas ima ime ismet. Ismet tu malo ima teskije, malo ima pohvale. El ismet je sačuvanost od greške, bezgrešnost. A ovdje šeh Albani ukazuje na bitnu odrednicu, a to je, kaže, pripisivanje selefu nije pripisivanje ljudima, Ebu Bekru, Omeru, već je pripisivanje tom pravcu koji je siguran od greške. Oni su se podučili vjeri od poslanika, ali ispravnoj vjeri i dostavili su takvu ispravnu vjeru tabijinima. A oni su tabi tabijinima. Počela, poslije se počela vjera gubiti. Pa onaj koji se pripisuje ovim trima generacijama, shabima, tabijinima, tabi tabijinima, pripisuje se nečemu što je sigurno od greške. Pa kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, za razliku od onih koji su došli poslije, oni nisu bili sigurni od greške. Kaže, kasnije generacije šerijat ne hvali. Ove prve tri generacije šerijat je pohvalio. Allah je u Kur'anu, poslanik Muhammed alaihi sallam u sunnetu. Kasnije generacije, naprotiv, Allah je kori. Većinu kasnije kori. Ove prve tri generacije Allah je pohvalio. Rekao da je zadovoljen s njima. Poslanik alaihi sallam, kasnije generacije ne. Pa kaže, kako i stoji u ovom hadisu, najbolji ljudi jesu moja generacija, zatim oni nakon njih, zatim oni nakon njih, kasnije je došlo u hadisu, poslije dolazi u hadisu, zatim će doći ljudi koji će svjedočiti, a njihovo svjedočenje se neće prihvatati. Ako se njihovo svjedočenje neće prihvatati u običnim stvarima, zar da se prihvati njihovo svjedočenje u vjeri, zar da se bude sigurno u njihovo dostavljanje vjere, nije se sigurno. Mora se provjeravati. Ali ta sigurnost je potvrđena prvim trima generacijama kaže kao što Allahov poslanik alejhi u drugom hadisu hvali skupinu a kori većinu drugih ljudi to je ova skupina u 73 pa hvali jednu skupinu a 72 skupine kori većinu kori pred kraj svijeta a skupina je kaže vrlo mali broj kaže kada smo shvatili značenje termina selefije da ovaj termin seže korijene do selefu saliha i da su oni sačuvani od greške, dakle njihove generacije, te da će onaj koji bude i slijedio u tome također biti sačuvan od greške, kaže, dolazimo do one druge stvari koju hoću da kažem. Dakle, kada smo saznali ko su selefije, čemu se pripisuju, da to nije pripisivanje ljudima koji sad žive, sutra umru i gotovo, odlazi sve s njima, ne, već su se oni pripisivali tom pravcu koji je bio siguran od greške. Kaže, dolazim do ove druge stvari koje hoću da vam kažem. A to je, kada saznamo to značenje, kaže, nakon ovog saznanja i pojašnjenja, nemoguće je da musliman kaže, kaže šehe Albani, neću reći da ima muslimana koji će reći ja se odričem, a nažalost danas u tom vremenu, u našem vremenu imamo tako. Neću reći da, da, da musliman kaže ja se odričem od selefizma. Kaže jer je to suludo. To je nepojm, nepojmljivo. Ti se odričeš prve tri generacije. Ti se ograđuješ od sigurne vjere. Kaže, neću to da kažem jer to je suludo. Nemoguće da to kaže musliman ali hoću da kažem, kada saznaš ko su Selefije i ko je Selef i koliko je on bio siguran od greške, nemoguće je da musliman ne kaže ja hoću da budem Selefija. Ja sam Selef. Ja sam Selefija. Kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala. Dakle, onaj koji svati značenje selefizma i onaj koji svati značenje selefija, na koga se oni vraćaju, nemoguće, a da ne kaže je li da on nije selefija. Da on ne želi da bude selefija. Da on ne želi da uživa takvu sigurnu vjeru za koju je i čije je nosioce Allahov poslanik alihi salacom obećao hajrijet dobrotu, za koje je Allah dželavala obećao džernetske bašće. Nemoguće da to musliman ne želi. Kaže, odakle, odakle uzimamo ovu sigurnost, da je taj njihov pravac siguran od greške bio da su ashabi, tabini, tabi, tabini bili sigurni od greške. Kaže, uzimamo iz hadisa kojeg počesto danas, u našem vremenu, mi znamo, prepametni koriste taj hadis, a uvijek kažem, pametne volimo, ali pripametne ne možemo smisliti očima. I kada bi ušutili oni koji ne znaju, ne bi bilo razilaženje među muslimanima. A oni koji hoće nešto malo da pametuju, dolaze sa ovim hadisom, poznati hadis, moj se umet neće složiti na dalaletu. Moj se umet neće složiti na zabludi. Pa kaže, koriste ovaj hadis za kasnije generacije, što je nemoguće. Kaže, pogledaju stvarnost muslimana danas. Takav umet, nemoguće. Ovaj hadis govori o generaciji ashaba. Nemoguće je da se ashabi slože na zabludi, danas moguće da se slože na svemu. Danas kako je vrijeme. Ovaj hadis govori moj umet se neće složiti na zabludi, odnosno moji ashabi se neće složiti na zabludi. Nemoguće. Zato dakle ova sigurnost ovog pravca dolazi s te strane. Također je rekao šejh Albani rahimehullahu ta'ala da selefu salih ashabi tabini tabi tabini jesu oni na čije razlikovanje upozorio Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu. Da se ne smijemo razlikovati od njih. Pa je rekao Jalla wala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا Onaj koji se bude suprostavljao poslaniku nakon što mu je pravi put postao jasan i ko slijedi put koji nije put vjernika i ko slijedi put koji nije put vjernika, mi ćemo ga prepustiti onome što je izabrao. Dakle, taj put koji je izabrao, koji nije put vjernika, mi ćemo ga prepustiti i nakon toga baciti u džehennem, a užasno li on boravište. Pa ovdje, kaže šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, sebil mu'minin put vjernika jesu ashabi tabin tabi tabini. Allah dželovala upozorio na razlikovanje od njih onaj koji se bude razlikovao od njih, takav je izabrao put koji vodi do džehennema. U suri Al-Bekare također imamo slična značenja, samo kada bismo mi razmišljali o Kur'anu. Kada bismo se mi malo više družili sa Kur'anom. Kada bismo mi shvatili važnost Kur'ana u našim životima. Kod nas je, nažalost, postalo sve usputno. Zato nam jeste ovakva vjera. Zato kogod hoće može svašta da govori o nama. Zar nije rekao Jalla wala fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. No? Hm? 21. strana. U Kur'an. Fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Znao neko prijevod? Ako budu vjerovali onako kako vjerujete vi, pa bit na pravom putu. Ko? Ako bude vjerovao, kako bude, budete vjerovali vi? Kome se obraća ovdje? Ashabima. Ashabima. Kasni, ako budu vjerovali onako kako vjerujete vi, pa kad ih tedav, bit na pravom putu. To nije rekao, nije rekao Allah dželle dželavala, ako budu kasnije vjerovali kako što vjeruje ova ili onaj, ne, već je rekao onako kako vjerujete vi, fa kad ih tedav, wa in tavallav, fa innama hum fi šiqaq. ako se okrenu od vašeg vjerovanja onako kako vjerujete vi, biće ovaj ajet nije također preveden kod nas kako treba, biće u neprestanom cijepanju i neprestano se cijepamo kogod, kako kaže Ibn Qajim Rahimahullahu ta'ala, kogod se ostavi ovog puta ashaba, tabina, tabi, tabina, mora se podijeliti u skupine. Mora se stalno cijepati. Zato je rekao ta spašena, potpomognuta skupina, rekao je poslanik Alihi Salosom, jeste ona koja bude na onome čemu sam ja i moja ashabi. Na drugom mjestu, šeha Albani Rahimahullahu ta'ala kaže, postoje ljudi koji sebi prizivaju znanje, smatraju da imaju znanje, kažu da imaju znanje, koji negiraju ovaj naziv, Selefije, koji negiraju ovaj naziv i kažu da nema osnovi, da neko kaže za sebe ja sam Selefija. To nema osnovi. Kažu neki priučeni. Kaže šeh Albani, to isto znači kao da hoće da kaže da nije, on kaže, ima ih ovdje oko nas mnogo, pripametni koji kažu nije dozvoljeno čovjeku da kaže za sebe ja sam selefi. Ne, reci ja sam musliman. Da, tamam, Allah dželle vala kaže pred kraj sure u zadnjoj ayetu sure Al-Hajj, huwa samakumul muslimin. On Allah vas je nazvao muslimanima, tamam. Šta znači musliman? Pokoran Allahu, je tako? Musliman znači pokoran Allahu, ne onaj koji je, koji je rodio Muhammed i Fatima, tako? Onaj koji je rođen od babe i majke muslimana, ne, Musliman znači onaj koji je predan Allahu, onaj koji je pokoran Allahu. Esleme i yuslimu glagol znači predati se. Musliman dakle onaj koji vrši radnju, koji se predaje kome Allahu. Dobro, kako se ti predaješ Allahu? Kako si ti pokoran Allahu? Kao što su pokorni šije, a? kako su pokorne sufije, kako su pokorni ovi oni, kako su pokoran? Kako se pokoravaš Allahu? Kako se pokoravali ashabi, tabini, tabi, tabini. A to je Selefija. Kako se Selef pokoravao Allahu Đelevala. Pa kaže, nije dozvoljno, reći ti da si musliman, nije dozvoljno reći da si Selefija. Dobro, kaže, šeh Albani, to je isto, kao da mi hoće reći, nije dozvoljno da slijediš ashabe tabine, tabi, tabine. Nije dozvoljno da slijediš ashabe tabi, tabi, tabine, tabine i tabi tabine. Jeli pa kaže, nema sumnje da ovakvo negiranje povlači za sobom ograđivanje i odricanje od ispravnog islama. Ispravni islam jeste, jeste islam na kojem su bili ashabi tabin, tabi tabine. Ostalo, ništa, poslije. Puno izvitoperenog tumačenja i učenja. I ispravan islam jeste samo onaj islam kojeg čovjek praktikuje kako su praktikovali ashabi, tabini, tabi tabini. To je ispravno najbolje, najsigurnije. Ostalo, ništa nije sigurno. Kako je rekao imam Euzaji, reci ono što su rekli ashabi. Sustegni se od onoga od čega su se sustegli ashabi. Stani tamo gdje su stali oni. Kreni tamo gdje su krenuli oni. Znaj da ti je dovoljno ono što je bilo njima dovoljno. Šta još više? Allah je za njih rekao radi Allahu anhum. Nije rekao za mene i za tebe. Allah je rekao za njih da je pripremio džennetske bašće za njih je rekao da neće nikada izaći iz tih dženeckih bašti. Pa šta hoš ti? Nešto novo? Neka ti bude dovoljno ono što je bilo, ono što je bilo njima, njima dovoljno. Kaže šeha Albani, nema sumnje da ovakvo negiranje selefizma i selefija povlači za sobom ograđivanje ili odricanje od ispravnog islama na kojim su bili naši ispravni prethodnici i na njihovom čelu Muhammed sallallahu alaihi wasallam i sigurno će onaj koji bude na ovom pravcu Selefu Saliha biti na putu, pravom putu svoga gospodara, na uputi svoga gospodara. Onaj koji bude Selefija, onaj koji bude slijedio ashabe i tabine i tabi tabine dosljedno, ono što nađe od njihovog govora praktikuje, ono što rađe, nađe od njihovih dijela praktikuje, on će biti na pravom putu on će biti na uputi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i kaže na kraju šeha Albani nema sumnje da je previše jasna odrednica da kažeš za sebe ko si ti, nakon što kažeš ime, prezime, odakle si, da kažeš ja sam musliman na Kur'anu i sunnetu i na pravcu naših dobrih prethodnika Selefu Saliha, a da kratko kažeš što je najbolje, ene Selefi, ja sam Selefija. I rekao si ko si i šta si. I kakav je tvoj pravac i kako se ti pokoravaš svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato je ponos i nema većeg ponosa da slidiš Selef, da budeš Selefija ali istinski selefija. Da slijediš ashabe, tabine, tabi, tabine, za koje je Allah zagarantovao svoje zadovoljstvo, dao im svoje zadovoljstvo. Poslanik Alihi Salosam zagarantovao superiornost, dobrotu, vjeri, kojima je Allah garantovao džennet. Nema većeg ponosa i nema veće počasti od te. Kod učenjaka ehli sunnata al džemata, termin selef, selefija, uvijek se spominjao u znaku hvale, Danas se mnogi ograđuju, odriču, negiraju, nemoj reći za mene, nemoj da neko čuje da sam ja Selefija, zato što su mediji izvitoperili značenje ovog termina. Pa dobro, zbog toga treba da se ja odgrađujem od ashaba tabina, tabi tabina, jeli? Dokle će drugi govoriti o nama, ono što jesmo ili nismo? Kada ćemo mi početi govoriti o sebi? Govoriti o našim bitnim pitanjima vjere, Kaže imam Zehbi, rahimahullahu ta'ala, kada govori o osobinama hafiza, Allahove knjige i hafiza hadisa, koje osobine treba da ima kod sebe. Kaže, hafiz mora biti bogobojazan, mora biti čiste unutrašnjosti, čistog srca. Kao što vodi računa o svojoj čistoći spoljašnjoj, mora da vodi računa i o svome čistom srcu. Mora da bude jak, dobar u arapskom jeziku, mora da bude oštrouman, pronicljiv, mora da bude drag ljudima, gostoprimljiv, sa svakim lijepo je mora da bude selefija. Kaže imam Zehevi, u svojoj vrijednoj izbirci, Sjera Laminu Bela, ko hoće da se vrati 13. tom 380. strana. Mora da bude bogobojazan, čistog srca, dobar u arapskom jeziku, oštrouman, drag ljudima i mora biti selefija. Kaže šehhul Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, nije sramota onome koji ističe selefizam, brani selefizam, i ponosi se selefizmom. To nije njegova sramota, naprotiv, to je dobro, to je istina, to treba prihvatiti, njega treba pod pomoći, jer put selefa je istina. Put selefa je hak. Zato, dakle, čovjek ne smije da se ograđuje od tog termina. Ne smije da bježi od tog termina, već treba da hrli ka istinskom značenju tog termina. Odnosno, treba da se upozna sa ashabima, tabiinima, tabi tabiinima, sa selefom, ovim prvim trima generacijama, kakvi su bili i kako kaže šeheh bin Baz, rahimahullah, ta'ala, da to ne bude puko prizivanje, ja slijedim ashabe, a daleko si od praksi. Kakvi su selefije u znanju? Ovo kažem nama. Čuo si šeheh Albanija, hoće sad ti biti takav, jel tebi sad ovo sve nešto umagli, ne vjeruješ u ovo, to mene ne interesuje. Onaj koji shvati pravo značenje selefija, selefizma i selefa, ne može ja da ne kaže ja hoću da budem selefija, ja sam selefija. E, jesi li selefija? Kakav je odnos selefija sprem znanja? Pa ćemo vidjeti, jesmo li selefije u tom segmentu ili nismo. Na znanje nema nikog preći od selefija. Selefije su te koje najviše traže Znanje i najviše poznaju znanje, kako je rekao šehol Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, za selefije, za ehli sunne vol džema, rekao je, e'lamu bil haqi wa arhamu bil halq. Oni najbolje poznaju istinu. Kako? Došao im vahj, došla objava, uče, zalažu se. Vidim, par vas ima sveske i olovke. Ostali ste haman i šafinu plemena. Pamtite sve što se kaže tako znanje se neće postići. Allahu poslanik alaihi sallam je rekao potpomozi se desnicom, zapisuj. Rekao je uktubu li ebi šah, zapišite ebu šahu koji je tražio hudbu na oprosnom hađu, zapišite. Valja pisati. Nije Allah džaba se zakleo kalemom u Kur'anu i cijela sura nosi tako naziv. Treba učiti vjeru. Kaže Ibn Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala za selefije i znanje. Oni su islamski pravnici. Selefu salih, selefije, ehli sunne ul džema, oni su islamski pravnici. Njihove riječi kruže među ljudima, ne od novotara. Njihove fetve se slušaju. Njihove riječi kruže među ljudima. Oni su ti koji su sposobni da donose propise o halalu i haramu. Pa selefije vole znanje, vole islamske učenjake. I jedan od temeljnih principa selefa i selefija jeste traženje znanja. Znanje je osnova imana. Možeš imati iman bez znanja, ne možeš. Možeš se prizivati i govoriti, ja vjerujem. Ali ako ne znaš kako, a ne bih volio da sad nekoga ovdje ispitujem, kako vjeruješ u Allaha, sebi dadni odgovor. Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u Allaha? Poznato nam je, u Mektebima smo učili šest temelja imana, je tako? Erkanul iman, šest temelja imana. Vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i Allahu uđalovala odredbu. Svaki od ovih temelja ima svoje temelje. Ne možeš ti vjerovati u Allaha kako ti hoćeš. Ne možeš ti vjerovati u meleke kako ti hoćeš. Ne možeš ti vjerovati u Allahu odredbu kako ti hoćeš. Zato i znamo danas da najviše problema imaju muslimani sa vjerovanjem u Allahu odredbu. Kud mene? Zade Pa što nije moglo nekoga drugog? Otkud baš ja? Kako vjeruješ u Allaha? Kako vjeruješ u sudnji dan? U šta čovjek mora da vjeruje da bi vjerovao u sudnji dan? Da bi ispravno vjerovao u sudnji dan? Kako vjeruješ u Allaha? U meleke, u poslanike? Kako vjerujemo? Znanje nam je potrebno. Znanje nam je potrebno za iman, znanje nam je potrebno za dobra djela. Ne možemo raditi dobra djela, jer dobro djelo nije ono što se meni svidi tebi i njoj, petoj i desetoj. Već je dobro djelo ono za što je Allah rekao da je dobro. I ono djelo koje se uradi radi Allaha i koje se uradi kako je radio poslanik Alihi Salcov. A hajmo to uraditi ako ne znamo. Ne možemo ga uraditi. I neće biti primljeno kod Allaha zasigurno. Ne možemo bez znanja pozivati Allahu Jalla Vala, tako? Ne možemo. A zar nije u suri El Asr Allah subhanahu wa ta'ala rekao da ćemo se spasiti sigurne propasti sutra na sudnjem danu ako budemo vjerovali, činili dobra djela i pozivali, prenosili istinu. Ako ne budeš dostavljao drugima ono što znaš od vjere, u što vjeruješ i koju praktikuješ, nećeš se spasiti džennom. Dobro, kako pozivati? Kaže Đelavala u suri Yunus u suri Jusuf, kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa mani tebani. 108. ajta. Reci, ovo je moj put na kojim pozivam Allahu jasno sa znanjem. Dobro, što znači ovdje jasno sa znanjem? Pozivati Allahu čovjeku se istresti u facu i reći ja sam tebe skinuo sutra na sudnjem danu sa svoje grbače, ja sam tebi rekao hošniš ne moraš, ima braće trgovace ali tako kada trebaju ovo prodati, onda izaberu da slučajno nije rok trajanja istekao, da je lijepa ambalaža oko trgovca, oko mušterije ili pogotovo ako je žensko, oko nje pogotovo lijetaju samo da prodaju ovaj komad dunjaluka. A kad je u pitanju vjera, hoš hošniš ne moraš, ja odo dalje. Tako ne može. Šta je rekao Allah, dželovalo ovo majtu, reci ovo je moj put na kojem pozivam Allahu ja i onaj koji me slijedi, jasno sa znanjem. Tvrdiš da si sljedbenik poslanika Muhammeda alihi salavcam, kako pozivaš? Kako ti hoćeš? Danas predavanja učenih ljudi da ja nisu ni malo posjećena. To njima neće ni malo škoditi. Takvi ljudi su navikli od ovog selefa da im broj nije bitan. Na njima je da dostave, a Allah će do drugih dostaviti. Sigurno. Na njima je da kažu i da pojašnjavaju da postoji ova skupina u svakom vremenu, na svakom mjestu. Allah će dostaviti. Ali je pitanje nas, hoćemo li učiti vjeru ili ne? Kada se iskušenja dese, tek tada znamo koliko imamo vjere i kakvi smo u vjeri. Znanje je kod Selefija najpreče. Putem znanja spoznaju svoga gospodara. Putem znanja pozivaju gospodaru. Putem znanja, na osnovu znanja, nakon Allaha i Đelevala dozvole, ostaju na pravom putu. Selefije vole učene ljude, Naprotiv, kod Selefija učeni ljudi su poput drugog babe. Selef, Selefije kažu da svaki čovjek ima dvoj, dva oca. Svaki od nas ima dva oca, dva babe. Babo koji je nakon Allaha Đalavala bio razlog dolaska na ovaj svijet i osoba koji mu je babo u vjeri, koji ga podučava vjeri. Kako postoješ, poštoješ svoga babu, makakav on bio? Ha? Fino pričaš s njim, obhodiš se fino s njim, tražiš njegovo zadovoljstvo, što god zatraži od tebe, nije suprotno šerijetu, gledaš da mu dovoljiš, kako poštoješ drugog babu, kako poštoješ učene ljude. A bez njih ne možeš, kako kaže Ibn Abdel Bar, rahimahullahu tala u džamiju l-bejana l-ilmi fadli, učeni čovjek ti je poput plodonosne palme, rodne palme s koje vazda na tebe padaju plodovi i ti je vezuš vazda. Pa se lijepo selefije obhode sa učenim ljudima. Ti koji pustiš jezik ovom ili onom daji, vidi se jesi li selefija ili nisi, poštuju učene ljude. Na lijep način se obhode s njima. Ne spominju ih osim po dobrome, ali ih i ne svetkuju, jer znaju da su to ljudi, da mogu pogriješiti. Ne uzdižu ih, ne svetkuju ih, ali ih izbog greške ne odbacuju pa ne može se desiti ovaj ili onaj daj, daj ja pogriješio za sva vremena u korpu za smeće. Takve selefije nisu. Onaj koji da bude selefija, neka se upozna sa odnosom selefija sprem znanja i nosilaca znanja islamskih učenjaka. Selefije i fetve. Selefije najbolje znaju opasnost govora o Allahu, Allahove vjeri bez znanja. Pa ne žure s fetvama naći ćeš velikane, predvodnike, selefa, da su na ogroman broj pitanja znali reći ne znam. Poznat vam je slučaj imama Malika, ali tako dolazimo čovjek koji je pobro po selima pitanja, ide imamu Maliku u Medinu i pobro 40 pitanja, pobrao od naroda, Ide im, pa ću zapisati odgovore i poslije ću podijeliti odgovore, reći vam što je rekao imam Malik. 40 pitanja, I dolazi i pita Malika i Malik odgovara na vrlo mali broj. Razilaze se koji je tačan broj. Vrlo mali broj. Kaže, dobro, šta ćemo s ovim? Kaže, ne znam. Kaže, dobro, ja ću ostati još sedam dana ovdje u Medini, pa ću ja navratiti opet. Došao nakon sedam dana, odgovor na ova pitanja, kaže, ne znam. Šta ti je bola? Ne znam. Oma ene minel mutekellifin, kao što je rekao poslanik Ali Isalocam, Allah dželovala spominje u Kur'anu, I reci, ja nisam od onih koji se prenemažu. Mogu ti ja izvat odgovor kad nema tog odgovora? Ne znam. Zašto? Zato što je opasno govoriti o Allahu, Allahu i vjeri bez znanja. To trebamo jedan put shvatiti. Ashabi su se čuvali, pogledaj. Abdullah ibn Omer koji je bio najdosjetniji u sunnetu poslanika Ali Hissalusom, ima ogromno znanje, prenio mnogo hadisa i on bi znao odgovoriti, odgovarati, ne znam. Ima Malik se vratio na njega. Kaže, kada je Abdullah ibn Omer mogao reći, ne znam, Što, što da ja ne kažem, ne znam. Selefije ne žure sa odgovorom. Opasno je govoriti o Allahu, Allahovoj vjeri bez znanja. Nemaš argumenta iz Kur'ana i sunneta, šuti. Ne znaš jesu li o tome govorili ashabi, tabini, tabi, tabini, šuti. Selefije i njihov jezik nije ono što danas imamo i vidimo pri onima koji kažu da su selefije. Kod Selefa se riječi mogle izbrojati. Selef i Selefije, prave Selefije su svjesne riječi Allaha Jalla wa'ala i sure Qaf ma jelfidhu min qavlin illa ledehi rekibu natid. I čovjek ne progovori ni jednu riječ, a da kod njega nije onaj koji nad njim dije i koji bilježi. Sve! Selefije su svjesne riječi Allahovog poslanika, alihi salatu osam, ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka govori samo dobro ili neka šuti i selefija ovo je hadis ovo je vođa selefa rekao poslanik Muhammed alihi salosam ako vjeruješ, ako tvrdiš da vjeruješ u Allaha i njegovog poslanika samo dobro šuti samo dobro govori ostalo šuti vratite se na komentar ovoga hadisa pa ćete čuti šta kažu učenjaci nisi siguran ili u tome koristi ili nije ostavi se siguran si da u tome nema ni koristi ni štete, ostavi se tako govora. Nema sva šta pričati. Selefije su dobro svjesne hadisa Allahov poslanika alaihi sallam u kojem kaže doista čovjek izgovori riječ na koju ne obrati pažnja zbog nje bude bačen u džehennem 70 godina. To su Selefije. Na takav način Selefije vode računa o svome jeziku. Ne govore o drugima, ne prihvataju vijesti tek tako. Zašto? Zato što Allah dželle ala kaže u Kur'anu: "Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binabin fatabayyanu." O vjernici, ako vam dođe kakav fasik, loš čovjek s nekakvom bi nebe. Prva sura u ome džuzu je nebe. Međutim, kakva vijest? Tako se prevodi. Nebe je velika vijest. Zato se za vjerovjesnika kaže nebi. Jer je nebij došao sa velikom viješću. Dakle, kada ti neko dođe sa bitnom vješću, provjer je, fetebejenu, entusibu, kalmen biće haletim, fetosbiju alama, faltum nadimin. Dobro provjerite, da ne biste po neznanju postupili, pa drugima učinili nepravdu i poslije se zato morali kajati. Često se postavi pitanje, provokatorsko pitanje Selefije i četiri pravne škole. Selefije i Hanefijski mezheb, Selefije i Hanbelijski mezheb, Selefije i Šafijski, Malikijski to pitanje nije ispravno. Nema potrebe postavljati to pitanje. Jer su selefije sljedbenici četiri pravne škole. I imami četiri pravne škole su selefija. Ebu Hanife je bio selefija. Ebu Hanife je slijedio ashabe tabine, tabi tabine. Govorio je dokaze uzimam iz Kur'ana. Ako ne nađemo Kur'anu uzimam iz hadisa. Ako ne nađemo u hadisu, onda kod ashaba. Išao je tim redoslijedom bio Salafija. Imam Malik pogotovo, imam Šafija pogotovo, imam Ahmed ibn Hanbel pogotovo, on su bili Salafije. Što pitaš? Nema razlike između Selefija i imama četiri pravne škole. Možda kasnije u mezhebu sva, sva šta se donijelo. Sva šta se donijelo. Pa kažu, mi smo hanefijskog mezheba, a ovakve ili onakve akide, koja nije ehli akida. Ašarijska, maturidijska, ne. Ne donijeli kasnije na troje. Ti mijenjaju ovaj priča. Zatim, Selefije i Ahlak. Selefije i Ahlak. Selefije i lijepo ponašanje. Selefije trebaju da budu najljepšeg ponašanja. Jer su ashabi, tabini, tabi tabini, na čijem čelu Allahov poslanika alaihi sallam bili najljepšeg ponašanja. Jesi Selefija? Selefija? Pogledaj svoje ponašanje. Je li ispravna tvoja tvrdnja da slijediš selefu salih, da slijediš ashabe tabine, tabi tabine, pogledaj svoje ponašanje. A brojni kuranski ajeti i brojni hadisi govore o vrijednosti lijepog ponašanja. Ne mogu se pobrojati. Selefije su najpreče na slijedjenje Kur'ana i sunneta. Ashabi su slijedili Kur'an i sunnet i govorili neću ih ostaviti ni zbog čije govora. Selefije ne ostavljaju Kur'an i sunnet ni zbog čije govora. Mako on bio, ovaj ili onaj. Pa zar nije došlo u hadisu da će najteže na vagi vjernika na sudnjem danu biti lijepo ponašanje? Zar nije došlo u hadisu je rekao poslanik Alihi Salavca meni od svih vas će biti najdraži i najbliži oni koji su najbliži sutra na sudnjem danu i najdraži sutra na sudnjem danu biti oni koji su najljepšeg ponašanja? Zar nije rekao da ono što najviše uvodi u džennet jeste bogobojaznost i lijepo ponašanje? Hadis ular. Možeš da pričaš koliko hoćeš. I spominješ hadise i hadise. Pa selefije jesu ljudi koji su najljepšeg ponašanja, istinske selefije. Oni koji slijede ashabe, tabine, tabi, tabine, koji se nadaju Allahom zadovoljstvu, koji se nadaju džernetskim bašćama, koji se nadaju hajrijetu, dobru. dobru. Oni koji su lijepog ponašanja, koji se lijepo obhode sa svima. U hadisu je došlo inna Allahe ketebel ihsane ala kulli šeji. Doista Allah propisao lijepo ponašanje prema svemu, prema svima. Nema izuzetka. Prema svima se treba lijepo obhoditi. Selefije i tekfir, što se prigovara selefijama, tako, selefije priznaju propis tekfira, postoji tekfira. I to je poznat propis. Postoji u Allahove dželovala vjeri. Međutim, taj propis ima svoje uvjete, ima svoje prepreke. Uvjeti se moraju ispuniti i prepreke se moraju moraju nestati te prepreke da bi se neko od muslimana mogao proglasiti nevjernikom. Međutim, to je najopasnije pitanje u vjeri. Kao što tamo postoji zarazni odjel u domu zdravlja ili u bolnicama, isto tako postoji i ovdje u vjeri, dakle, opasno, opasan teren. Kao što tamo ne ulazi bilo ko, već ulaze najpoznatiji doktori, najsposobniji doktori, isto i ovdje. Učeni ljudi se bave tekfirom u većini, u većini slučajeva, u većini pitanja. Postoji tekfir, međutim, dakle, o njemu govore učeni ljudi. I oni provjeravaju ove uvjete i ove prepreke. Oni spuštaju propis ako treba na pojedinca. Postoji tekfir, ali nije, te, nije tek tako lahko jeli, sprovoditi ga. Selefije ljubav i mržnja. Selefije ljubav i mržnja. Selefije, ha, vole onoga im se sviđa. Lijep, lijepa, a volim ga, volim je. Prijateljem s onim od koga imam interesa, otvori novčanik, može li šta jeftinije i ostalo. Ne. Selefije jesu one koji vole i mrze, prijateljuju i neprijateljuju, uspostavljaju vezu i prekidaju vezu radi Allaha dželavala jednog jedinog. Radi vjere. Ni zbog čega drugog. Selefije nemaju kao neki drugi svoga šeha i na osnovu njega vole i mrze. Na osnovu njega prijatelju s drugima i neprijatelju. Na osnovu njega uspostavljaju vezu s drugima ili kidaju. Ne. Selefije mi nismo takvi. Mi samo volimo i mrzimo. Prekidamo vezu i uspostavljamo vezu prijateljom i neprijateljom radi Allaha i njegovog poslanika. Ko vjeruje u poslanika? Ko slijedi poslanika? Ko voli, cijeni, poštuje poslanika, alihi salatu wasalam, volimo ga i mi. Poštujemo ga i mi. Uzimamo ga za našeg prijatelja, uzimamo ga za našeg, za našeg brata. A onaj koji nije takav, njega ne prihvatamo. Dakle, nismo poput drugih. Jesi li iz mog džemata, dobar si, volim te, cijenim te. Slušaš moga šeha, dobar si, prva liga, ne. Slediš Kur'an i sunnet, makar bio na kraju svijeta, kako su govorili naši prethodnici, kada čujem na kraj svijeta da je umro jedan od sljedbenika sunneta kao da je zamro jedan dio moga tijela kao da je umro jedan dio moga tijela. Tako su se doživljavali. Selefije i novotari, novotarije. Selefije su najudaljenije od novotarija. Onaj koji tvrdi da slijedi ashabe, tabine, tabi, tabine, takav je najudaljeniji od novotarija, Novi stvari u vjeri. Jer se zadovoljavaju onim na čemu su bili ashabi, tabini, tabi, tabini. To im je dosta shvataju, znaju, ubijeđeni su da je vjera upotpunjena i ono što je bila vjera za vrijeme Allahovog poslanika alihi salacom, to će biti vjera uvijek. Ono što nije bila vjera tada neće biti nikada. Ono što od vjere nisu znali učesnici Bedra, što nije znao Ebu Bekr i Omer, to nikada neće biti vjera. Allah je vjeru upotpunio, svoju blagodat time upotpunio prema vjernicima i na to više ništa ne dodaju, niti od toga oduzimaju. Praktikuju vjeru kao oni kojima se pripisuju ashabi, tabijini, tabi, tabijini. Ako primijete da neko radi nove stvari u vjeri, ne osuđuju ga odmah. I ne bilo kakve stvari u vjeri, već dakle stvari za kajda uz ubjeđenja. Mnogi momci kažu da se lefije ne ode računa o svome jeziku. Ima i muškaraca i žena da ne bude samo drlje i kamenje po muškarcima. Puštaju jezik 120 autoput, nema granice, pričaju. Vide čovjeka uzeo tespih, radi ovo ono, novotar. Vratite se na knjige Selefa. Govorili su da su novotari oni koji čine nove stvari u akajdu, ne u fikhu. U fikhu, fik je široko poglavlje, širo, široka oblast. U fikhu mnogo pitanja ima za koja nema dokaza. I ono što je mene naljutilo od braće i sestara, a mogu i ovdje da postavim i vjerujem da bi dobio slične odgovore, namaz po sunnetu, namaz po sunnetu, kad smo uzeli knjige, vratili se na knjige, vratili se na hadise Allahovog poslanika, ali sel sam više tih novotarija u namazu ima kod nas nego kod starih ljudi. Mnogo šta momci i djevojke, braća i sestre, rade u namazu, to što nema dokaza. I dobro, i sad ti notar, bi volio da ti neko kaže da si ti notar, što možda vežeš, prsa, što vežeš ruke na prsima, zato nema dokaza. Niti je neko od velikih imama govorio za to. Za nema dokaza. Što se spuštaš ovako ili onako na, na seždu, za to nema dokaza. Novotar jeste onaj koji čini nove stvari u akajdu. U akajdu. I selef, selefije ne optužuju čak ni takve sve dok ne uspostave dokaz nad njima. Dok mu ne pojasni da je to nova stvar, da je to pogrešno ubjeđenje, pa taj ako prihvati i dalje ustraje, kaže, jest, sinko, dobro je to, ali ti svojim putem, ja svojim putem, onda se može reći za njega, za njega da je novotar i upozoravati na njega. Reći za njega da je novotar, upozoravati na njega prije nego li čovjeka pogledaš, oči u oči i pojasniš mu nama treba da bude cilj ha la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi treba da nam bude cilj prije svega moraš se boriti zalagati Allaha dželle vala moliti da budeš od stanovnika dženeta a zatim i druge da vučeš za sobom Svima bi nam bilo drago da uživamo kao što nam je drago i ovdje, osim zavidnicima, zlobnicima, Je Jel tako? Drago nam je i ovdje da na Dunjaluku uživamo u dobru. Ne može se ući u džennet na Ahiretu prije nego li se uđe u džennet na Dunjaluku. Džennet na Dunjaluku postoji. Treba ući na njega, u njega, na Dunjaluku, da bi se ušao u džennet na Ahiretu. Zato ne trebamo biti, ja često kažem, kada su u pitanju drugi, dobre smo kadija, kada smo u pitanju mi, dobri smo advokati. Obratno obratno, sebi sudi, sebe kreši, što god moš više, a drugima traži opravdanje, pojašnjava i ne govori javno o drugima, već sjedi oči u oči, upred njegove oči, pa mu pojasni, pojasni vjeru. O ovom se može govoriti, ali uglavnom rezime Selefije, jesu oni koji se pripisuju Selefu, ashabima, tabijinima, tabi tabijinima. Ne pripisuju se samo svojim jezicima, već cijelim svojim životom, odnosno razumijevaju Kur'an i sunnet kako su razumijevali ashabi, tabini, tabi tabini, koji su to razumijevanje preuzeli od Allahovog poslanika, alaihi salocam, a on je bio podučen od Allaha dželovala preko Džibrila. I ponos je, i počast biti na tom putu, jer je to siguran put do Allahovog dželovala zadovoljstva. Allaha dželovala, molim, da mene i vas učini od takvih. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa